Goizbegin, goizuntan integrazio batzordearen uh, kanpaina aipatuko dugu. Partaide egunarekin hasiko baita larun bat eh, untan. Elgarrekin ez da berdin ele mapian eta hortaz mintzatzeko, zeitugu elogi iginiz integrazio batzordeko langilea, egunon zuri? Egunon. Integrazio batzordea tarazteko, emezortzi urte ditu, integrazio batzordeak, zenbaki batzuen eh, emaiteko. Joan den sartzean, zenbat haur ziren eskolatuak uh, ikastoletan uh, almen horretasunarekin. Ba, azkenean, eh, irurogeita emezortzirekin bukatzen dugu urtea, eta hamar ikasle berri osartuko eh, ditugu, beraz, proiektu berriak izanen ditugu, eh, helduen urterako, mhm. beraz, laro 6 seiz, laro eta sortzi ikaslerekin hasiko genuke urtea. Mhm. Kopurua emendatuz doa, Lutua da ere orokorki ikastoletan eh, emendatzen baita ere kopurua? Bai, noski, bai. Eta gero ere bai, geroztako izago, ba, segipenak geroztako izago eginak dira. Eta orduan duan, eh, geroztako izago ere ba, laguntzaile eskaerak egin ditzazkegu eta ba, lagundu aurroiek. Aipatzeko, eh, aurtengo kanpainak baditu itzordu ezberdinak, behar dituzue egun eta bost mila euro, konkretuki zergatik eskunde nazionalaren ganik eh, baten betetzeko? Bai, noski. Um, eskunde nazionalak legez eh, laguntzaile guztiak finantzatu behar ditu, irailatik aintzina. Uh, ba, azken finean konkretuki gertatzen dena da irailean aurkeztuak diren uh, notifikazioei uh, erantzuten dute baina urtea entzinaduan bitartean ba, ez dute gehiago dirurik, eta ordan ez dute gehiago uh, finantzatu eh, laguntzaile postuak zein gehiago finantzatu. Uh, eh, Ainitzetan ez dute bat kontutan hartzen aurraren beharra, eta beraz, uh, oiek zenbakiei erantzuten dute eta ez aurren beharrei. Beraz, hainitzetan, ba, postu bat eman dezakete bi aurrentzat, bi ikastola ezberdinetan, ordutegi berdina dutenean, ba, dibidez, ba, biek eh, goizez beharra baldin badute, ba, postu bakar bat emanen dute eh, bi aurroien zat. Eta hori ezinezkoa da, e, aurregen beharrei erantzuteko, ba, azken finean, integrazio ba-, batzordeak finantzatzen du, ba, bigarren postu hori, Eh, irailan edo urtean zehar. Ze arrazoin emaiten du ez eh, laguntzeko eh, behar litaiken heinean? Ba, azken finean, e, arrazoiak, ba, azken finean ez du, ez erantzunik ematen, eh? nola azpait, e, eh, e, oiek, ba, orain, hautezkundeen aitzekiarekin, ba, ez dutela dirurik, ez dutela posturik, eta proposamen bakarrak dituztenak dira, zea kontratu lagunduak, gauza da polanploarekin lotuak direla postu oiek, eta polanploak legeak zorroztu ditu, eta gaur egun, nola azpait, ez da, kasikin hor sartzen uh, eh, CAE eh, sisteman. Beraz, uh, ezkunde nazionalak esan dezake bai, eman dizuegu CAE postu bat, baina parean ezin dugu neor jarri plantan, beraz, aurrak ba, ez du laguntzarik. Eta orduan hor hor behar beharrezkoa da integrazio batzordearen finantzamendua postu horiek martxan jartzeko. Aipatu behar ditugu inklusiorako egitura pedagogikoa eta IEP gelak edo klaseak, orkesteko, zer dira klase horiek eta mementuko bi kolegioetan dira bakarrik ziburun eta kanbon. Bai, iep gelak beraz gaur egun uh, ziburun eta kanbon eh, badugu eh, bakoitzean bat, baina bi eskaera eginak izan dira, bat uh, senpere kanbo ikastola zona hortan lehen mailako entzat, eta bigarrena izango litzateke uh, larzabalen meken bigarren eskaera bat. Uh, Ideia da nolazpait um, ez, jep gela bat ez da gela bat aparte. Uh, aurra uh, bere gelan eh, da, bere ikaskideekin, izena emana du hor, eskolatua da gela horretan. Baina, noizan behin, uh, joatzen da beraz, jep gelara, erakasle berezitu batekin, ba, lan konkretu bat uh, lantzera edo beste proiektu bat egitera. Edo arna sartzera, simpleki ere bai, zen um, asteak biziki kargatuak dituzte, Bai, eh, eskolako orduak gehi, eh, kanpoko profesionalen orduak eh, gehituz, azken finean inklusuan diren aurrek uh, ministroen ordutegiak dituzte, eta azkenean ba, hori dena biskatarintzeko arintzeko eta hoien onurarako, ba, jep gelak behar beharrezkoak dira. Gaur... Eta falta dira. Eta falta dira. E, bat, eh, gutienez bat eskaz, dugu eh, lehen mailana, eta beste bat, beraz, bigarren mailana. E, eta bereziki ere, aipatuko dugu istantean, Evelin Burrasoarekin, barnekaldeak ere pairatzen du eskaz hori. Bai, Barnekaldean gaur egun bai frantzi sisteman eta bai euskal sisteman ez da jep gelarik kolegioan, bada bakar bat lehen mailan garazin, eta frantses publikoan, eta aldiz, uh, bai Siberuan eta bai Benafarroan, ez da uh, niun jep gelarik, Uliz uh, Kolez deitzen direnak uh, frantsesez. Bukatzeko, kanpainaz uh, hala, eh? eunta mila euro eh, bildu behar direla, lanpostuen uh, gastuen estaltzeko, lehenbiziko itzordua larun batuntan, bez nola joanen da kampaina hori? Beraz, larun batean, uh, maiatzaren seian, uh, erri guzietan partaide eguna antolatuko da, beraz, uh, ikusiko duzue uh, main bat uh, den den saltokien aintzinean edo uh, edo herriko plazan. Ehm, beraz, egun hori egina da, beraz, informazioa pasa arazteko eta dirua biltzen hasteko. Gero beste data batzu bat dira, endaian uh, jaialdia antolatua izanen da maiatzaren amabian. Uh, ehm, Brikabrak bat uh, larrestoren maiatzaren hogeita bat eta hogeita bian eta ze mm, zehazka uste bat uh, eh, Bayonako elkarten etxean, maiatzaren hogeita zazpian. Ero hori egin iz uh, eh, milesker? Ba, edo bestetaz zuri. Integrazio batzordea elkarteak ahalmen urritasun egoera batean diren aurren eskolatziai kastoletan laguntzen du. Elgarrekin ez da berdin lemapean, kampaina berria biatuko du larun batundatik eh, goiti, partaidetza eguna iraganen denean. Eluri iginiz integrazio batzordeko langilea baita ere Evelin Burasoa, ostegununtako gomitak goizberina. Sigitzeko, eh, integrazio batzordeak eh, elgarrikin ez da berdin eh, kampaina antolatzen du, lehenbiziko eguna izanen dela elduden larun batean, partaide eguna erriguzietan, erogi egin izak aurkeztu duen bezala, eta gurekin, Evelin, eh, enekoren eh, burasua, zuzira larzabalekoa, larzabaltara, egunon zuri? Bai, egunon. Beraz, lehenik eh, enekok ze du? Be, enokok, huai, urte baditu, eta duela bizpoa euro urte, Uh, diagnostikoa pausatia izan da, eta da leger otizm atipik. Bon, horrekin uh, ez gira biziki aintzinatuak izan. Donc, labur egiteko, espikatzeko pixka da eh, ikasten, erakasi behar dakogu. Donc, hortako, egunero, baditu voilà, psikomotrizitate, ortofonia, ergoterapia eta eskolan eh, laguntza baixi, ABS bat baixi, eta monitore eh, ezitzaile ere. Voilà. Eta monitor, monitore ezitzaile orduak, integrazio bat ditu uh, pagatzen. Mementoan ikastolanda, da, bai. lehen mailan, lakzabalen. Voilà, lakzabalen, ikastu, osibariko ikastolanda, lakzabalen, seme bian. Voilà. Orain arte laguntza berezi horiekina, ibilbide klasikoa segitu du, eta bon, ego kitze me ala ere, voilà, seme bianda. Eta guai, uh, arazo bat, eh, nun eh, logistika mailan, ere dinen zauzuena? Bai, zenta uh, hor, bon, profesional guziekin, eskunde nazionalaren egeferantearekin, eskolaikin, eneko rentzat ipatia izan da, iep, uh, dispozitibora dioaitia. Gula hor zibaren bizigida, iep urbilena da kanbon. Donc hori egan nahi du, bon, be, gutxi gora bera bi ordu uh, taxi garaio pastuko duela, eta deia, bon, voilà, egunero uh, joaiten da eskuin esker edo psikomotrizitate edo orstofesnista. Voilà, hori kurso eh, eskolatik lan da, gehitu balin badakogu ere garaioa, bon, akitua izanen da, eta bon, gu beldur gira uai hartzio aintzinamendu guziak euh, uh, egin dituen guziak galtzia. Eta, voilà, hori ez dugu irrisko hori uh, hartu nahi. Mm -hmm. Uh, zuen eskualdean, barnekaldean, ez dakit nola deitzen alen gurean, barnekaldea eranen dugu, zenbat uh, aur badira, uh, elbarritasuna dutena, eta IEP gela baten behar aluketena? No, direnak ez dakit zon bat diren, baina hor uh, deia gela hori idekitzen balin bada uh, eh, Ostibaren, emek kolegioan, lau aur prez direla uh, gela hortan uh, sartzeko. Zenta hor, uh, voilà, barnek aldean, baxen afarroan eta siberoan, amar kolegio badira, uh, publiko, uh, privatu katoliko, sehaskan, eta bon, amar kolegio bainan ez da jep gelarik, bateri. Niune. Niune. Eta hortako, euh, voilà, aipatzen daukute, euh, voilà, joaitiak kanborat, azparnerat. Me bon, guretako, voilà. Uh, Azparnen eta kanbon, beraz, eh, hor zer, zer dira pribatuan edo publikoan, nun dira hor? Uh, kanbon, uh, kanbon bada sehaskan eta publikoan eta azparnen, azparnen pribatuan. Voilà. Donc, uh, voilà, euh, karta soiten duzulaik, bai, badira, eh, jep uh, gelak... Uh, departamentuan, emeguretako voilà, kostaldera joaitia edo akizera joaitia ber problema da. Akidura hor izanen da eta bon, ulerzen alduzi, voilà, eh, bat amar urtetan, voilà, eh, etxetik eh, urgun uh, igortzia eskolara joaiteko, zaila dela. Bai aurraren zat eta bai burrasuen zat ere. Ongi diren uh, aurren zat zaila da, ono gehiago uh, zaitasunetan diren uh, aurren zat. Hala, ea eh, iziztela egiturek eh, eta instituzuek eh, deika. Egi, Akademia ikuskariare ikusi duzu, eh, jauna, beraz, berak zer egan Ez dugu ikusi, gutun bat igorri dut eh, lehen erri elkargoko lehen dakariek. gero departamendu, departamendu oroko zen eta berak du ahalmen almen urritasunen kompetentzia eskunde nazionalari ere, baina uh, eh, momentu ez dugu uh, behirik, bahierrek bakarrik uh, erantzun data ez dela beharrik, gure uh, eta hori hor konkretuki integrazio batzordeak lan eraman du ere erakusteko bebai, galdea badela eta behar ordi dela. Eta sehaska baino haratago ere behar da? Eta sehaska baino aratago, hori biztandena. Ez dugu, uh, ez dugu bat ere paradaik, eh, uliz uh, eh, dispositibo baten segitzia barnek aldean. Mhm. Ez da. Eraz, gelarik gabe, hori da panorama, memento untan, ez zer gero zer itorkizun eneko rentzat. Ama jute ditu, hori da, bai. eta pasatuko da kolegiorat, beraz, zer uh, gira, sartzia eh, edo buru bez, zer, zer mentura zuen zat? Hori da arazoa, zerten Erten dute uh, ez ez, voilà, ez dela eh, eh, ez dela iep gelaik izanen barnek baina ez dute beste manera bat uh, proposatzen, baldintza honetan uh, bere estudiak segi, uh, segi desan. Hor mementu ez da Euh, bere gela doblatzeko ere, fen, seme bian egoiteko ez da egez, iduriz debekatua da, derogazio hone bat galdegin eh, behar da, me ere, voilà, denbora behar da, uh, egiteko eta baimena galde egiteko, hor maiatzen gira, idailako ahapostuak eh, ukaiteko uh, zaila izanen da, edo bestenez, uh, sei gajenarat, uh, parada ukaiten aldu, me bon, ze baldin zentan, ez dakigu. Piska bat hor, ez dakigu bat ere uh, norat uh, joaiten den. Enekok nola bizitzen du egoera, berak? Bo, enekok ez da biziki bon, galde egiten dako gulaik eh, noat nahi duen joan, zenta, hori da arazoa, zenta, gu ari gira edo horiek ari dira bola, erten dute... Uh, Gauzak egeski erten dute, ez dugu bat ere aujari fitxi galdegiten. Voilà, uh, gauzak dira, behar dute segitu, joan, ara, tunat, eta, bon, galde egiten dako gulaik hori, erten du bere lagunekin nahi duela, egon. E hori da bakarrik, uh, eh, egon ez me, voilà, me, Erresago izaiten alda uh, eh, kolegioan, lartzaleko kolegioan uh, izaitia, me gel uh, dispositibo horrekin ere, zenta ge, gela normala batian bakarrik uh, zaila izanen da. Bon, gero segituko isi, uh, voilà, usaila ba isi uh, dena mm, untsa unartzia, joaitzia dia, voilà. ni bere lekoan uh, aspertua izanen nintzen, eh, eskun esker joaitzia. Bon, voilà, beti uh, joaiten da. Eta buraso bezala, prezeski, nola bizitzen duzue? Bon, me hastapenean zaila da, zenta ez dakizulaik uh, voilà, ze berden, nolaga lagundu, bon, gero, be... Ebe be, akomatzen zira, uh, eh, lan agutitzen duzu, eta hola, gauza batzuk onduan ez dituzu gehioiten, eta hola, me gero, egisa da, sentitzen duzula zure auja untsa dela, egisa da uh, segitzeko. Hor, beldur gira, sobera kitia izaitia, eta um, aintzinamendu horiek dena galtzia. Eta hor, hola, uh, urratx, eh, eginak izan diren guziak hor amar urtez, do maialitaike dena galtzia. Edo gibelatzia. Ez dugu errisko hori eh, hartu nahi. Elgarrekin ez da berdin, eh? Hortengo lema, zer espero duzue, hortengo eh, kampainatik? Be bai, nahi dugu azpimaratu, voilà, elgarrekin eh, ez da berdin, zenta uh, gure aurrak gehiago aintzinatzen dira beste aurrekin uh, direlaik. Hori, voilà, frogatu izan da, eta Guai hartio, voilà, froga badugu eta horrekin nahi dugu segitu, bon, enekorentzat, baina uh, beste uh, aurrentzat ere, egun integrazio batzordeak uh, eh, iruta noita emezortzi aur segitzen ditu. Voilà. Eta momentukotz, aur horiek, ebe, gela mm, klasik kuan dira, fin, uh, milieu ordiner deitzen dena, eta nahi dugu uh, be, hola bururatzeko zer mezu nahi zinieke zuk pasatu hor uh, jendeak, edo? Bon, be, hor uh, iberen uh, eh, kampainakaria igira, mena ere mezu bat zabaldu, be, burraso guziek. Ola, azpimaratu nahi nuke, uh, dela, uh, zien aurrak uh, sensibilizatzea, desbertin tasunaren onartzeko. gixakoa izaiteko eta onartzeko beren gelan diren ikaskide guziak. Bon, xeoja, bon, behar bereziak dituzten aurrak ez dira bitxiak. Eh? Nahi dute bakarrik gauza bat denek nahi duguna onartia izaitia. Eta bora, ega, egun erraiten dugun bezala elgarrikin ez da berdin. Eh? Eta zien aurrentzat ere abesgarria da laguna izaitia aur desberdinekin. Eh? Eta horietan almen urritasunak dituztenekin ere bai. Mirezker.